oni ofte nomas tultulon birdo cerbo, sed kion pri tio pensus corvoi. Malgrau sia mistera, au ec malbon chanza reputatio, tiui nigrai birdoi trovigas inter la plei intelligentai en la birda regno. Corvoi capabla solvi complexain problemoin, ca ec usi iloin. Ian agoi, pri kiui plei multe aliae bestoi povas nur revi. Fakte, oni vidis korvon curbigi draton en hokon, por el preni mangiagion el tubo, cae alian faligi nuxon sur choseon, porce preter veturanta auto fendu gin. Poste la rusa birdo collectis la fendita nuxon. Cia lertulo, ciune? Corvoi anca montras imponan memoron cae socian lertetson. Ili raconas homain visagioin, cae dum jaroi memoras ciu tractis ilin bone au malbone. Do, se vi colerigas corvon hodiau, estu preta ci eble memoros vin kiel malamicon. Oni observis che corvoi vertas siain cunuloin pri dangera homo, cae ec che tuta gruppo povas cune ataci tiun homon. Ali flanque, se homo estas afabla cun corvoi, ili tion memoras. Iui homoi raportis pri corvoi, kiwi lasis malgrandain donatsoin, exemple brilan butonon au alianetan objekton, quasau por danki pro ricevita manjajo. La socia vivo de corvoi estas assame rimarcinda. Ili ofte vivas en familii grupoi, en kiwi pli agiae gefiloi foie helpas la gepatroin crescigi la pli unain. Vera team laboro en birda familio. Corvoi comunicas per diversae crioi, cae vespere decoe au centoe cunigas por dormi en arboi, cio aspectas ciel nigra tapisho sur la branchoi. Cai es corvoi ludas, Oni vidas ilin gliti sur neggiai tegmentoi, au ludi per bastonoi, dum fluge, quas au infanoi. Tio montras che ili povas amusigi, simple por plesuro, same ciel ni homoi. Ne estas mi rinde che corvoi tra iarcentoi aperis en niai mitoi cae legendoi. Iliai roloi varias de sagiae messagistoi, gis rusae trompuloi, au malhelai omenoi. En nordia mitologio exemple, du corvoe servas kiel messagistoi de la dio Odino. Dum en iui indigenae racontoi, corvo stelas la sunon, au al portas fairon alla homoi. Contraste, en mese poca Europa, oni ofte timis corvoin kiel antau signoin de morto, au kiel cunuloin de sorcistinoi. Do la sama birdo povas esti au respectata heroldo de sagetso, Au mal bon augurra est depende de tio, kiu racontas la historion. Odiau ni pli bone comprenas, ca ec admiras corvoin. Lasta tempai observoi sugestas emozioen ce tiui birdoi. Ciam unu corvo mortas, aliai collectigas circa la corpo, quas au por esplori cio ocasis, ca eble funebri. Tre necutima conduto inter birdoi. Tiai trovajoi memorigas nin, ne in eniam sub corvon. Do, la venontan foion ciam corvo rigardas vinde sur alta brancio, memoru che gi versaines zi volas pri vi, same ciel vi pri gi. Eble gi iam plana si an sequan petolajon, au simple demandas sin cial tiu strangulo sube gapas.